Me zan me skolle me hat en vang. Hoas, vefe ke chom ba duze kentar. Non, ten meus be ahan deng munu zo. Pleer ta la ken aig goud Amma, ba chaka me chupen. Zel toule. Ma vefe dit disklerian de goladen em dal e re. Hando ze tu keir, de hezouk ze genit. Ja, del, vefe ke val dit, ta kone de ziet un dromnek. Me zan me skolle me hat en vang. c'hoaz vefe ke chomem ba duze kentar. Non, tenem eus bet ahan deng mun eus Pler ta la ke eze? Amo, ba chakon eus chupen. Zell toule. Ma vefe dit disklerion de goladen eb dale an re. handorze du stuker de hezouk zo genit Ja, del, vefe ke valdit takon kone de ziet un drobenak.